տարբեր երկրներում հաստատված մեր հայրենակիցների հետ Արցախի իրենց կյանքի ու ապագայի մասին Վան Նովիկովի հայկական ֆենոմեն հեղինակային հաղորդաշարում։ Բարև ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի այս թողարկմանը հյուրընկալել ենք շվեդաբնակ մեր հայրենակցուհի Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Ինեսա Ռուբենյանին, ում հետ զրուցելու ենք հայրենադարձության նրա ծրագրերի, Հայաստան-Արցախ Սփյուռք կապերի ամրապնդման, ինչպես նաև Սփյուռքում հայապահպանության նրա դիտարկումների ու տեսլականի վերաբերյալ Բարև Ձեզ հարգելի Ինեսսա, շնորհակալություն հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես եւ երբ հաստատվեցիք Շվեդիայում, որտեղ եք մասնավորապես բնակվում, ինչ կրթություն ստացաք եւ ինչով եք զբաղվում։ Ես ծնվել եմ Հայաստանում, 13 տարեկանում տեղափոխվել եմ Շվեդիա, Մարիկիս եւ Քուրիկիս հետ Գոթենբուրգ քաղաք։ Ավարտել եմ Ուպսալայի համալսարանի քաղաքագիտական ֆակուլտետը, ստանալով բակալավրի աստիճան զարգացման գիտություններում։ Հետազոտել եմ նաեւ խաղաղության եւ հակամարտության, գենդերային եւ ժողովրդավարության գիտությունները։ Երկու տարի աշխատել եմ Շվեդիայի միգրացիայի պետական գործակալությունում, որպես քննիչ, գործի պատասխանատու երբ որոշումներ նախապատրաստող տարբեր քաղաքներում եւ բաժանմունքներում Այժմ աշխատում եմ Ուպսալե քաղաքապետարանում որպես աշխատաշուկայի քարտուղար։ Հանդիսանում եմ Շվեդիայում հայկական միությունների համակարգող կենտրոնի խորհրդի անդամ եւ անդամությունների հարցերով աշխատախմբի համակարգող եւ կարևորում նաեւ իմ մյուս աշխատանքները Կոնստա ՀԿ-յում հայկական եւ նաեւ Ուպսալայի հայկական մշակութային կենտրոնի քարտուղարն եմ։ Ընդհանրապես ինչպես է պատահում, որ հայրենիքից հեռու ծնված, մեծացած կամ կրթություն ստացած հայը չի խզում իր կապը հայրենիքի հետ եւ ձգտում է ամուր կարճած մնալ իր հայ ինքնությանը։ Ինչն է ոգեշնչում դրան եւ անznապես հայ մարդուն սփյուռքում ապրող, տարափերում ապրող ի՞նչ է տալիս այդ զգացողությունը եւ հայրենիքի հետ կապը։ Տեղափոխվելով Շվեդիա 13 տարեկանում, այդ տարիքում կարծես եւի ցանկացած երիտասարդի համար, երեխայի համար կարելի ասել, կարծում եմ ամենակարևորը հենց ինտեգրվելն է եւ այդ պատճառով ես ինքս իմ համար նպատակ դրեցի, որ անպայման պետք է հնարավորինս շուտ սովորեմ շվեդերեն լեզուն, քանի որ խոսում էի ռուսերեն եւ անգլերեն, մտածի, որ դա բավականին շուտ կստացվի մոտ։ Եվ այդպես էլ եղավ մի քանի տարի ուղակի տարված էի հա Շվեդիայում ինտեգրվելով, այսինքն լավ ինձ դրսևորել որպես աշակերտ եւ հետագայում նաեւ ընդգրկվել աշխատաշուկայում։ Քանի որ մենք տանը հայերեն էինք խոսում եւ հետեւում էինք օրինակ հայկական լուրերին, հայկական ալիքներ էինք դիտում։ Ամեն ինչ կարծես մեր տանը հայերեն էր եւ մայրիկս շատ խիստ էր այդ առումով, որ մենք պետք է շարունակենք հայերեն խոսալ եւ երբեք թույլ չէր տալիս, որ շվեդերեն անգամ բառերը օգտագործենք։ Այդ պատճառով իսկ չկար այդ տագնապը կամ չկար այդ գիտակցությունը, որ գուցե որևէ մաս քո հայկական մասը կարող է կորել այդ տարիների ընթացքում։ Քանի որ ես նաև պահում եի կապը իմ Հայաստանի ընկերների հետ, բարեկամների հետ, ես չէի զգում, որ կա որևէ խնդիր։ Ինչը հիմք ծառայեց, որ เป զի սկսեք հետաքրքրվել եւ մասնակցել հայրենիքի եւ հայ համայնքի հետ կապված ծրագրերի։ Ես ինքս ընդգրկված չէի որևէ համայնքային աշխատանքներին, գիտեի, որ կար մեկ, մեկ միություն, եւ իհարկե կան հայեր, բայց ուղղակի չէր ստացվում այդ շփումը, այսինքն որևէ տեղ հանդիպելու։ Հետագայում եղավ նման մի փորձ հայերի հետ շփվելու, երբ որ ստեղծվեց մի երիտասարդական միություն, հենց նույն Գոթենբուրգ քաղաքում։ Բայց միության ոչ ակտիվության պատճառով ես այդքան էլ չընկրվեցի աշխատանքների մեջ բայց ընթացքում հասկանում էի, որ ես կարծես թե ինչքան էլ փորձում եմ աշխատաշուկայում ինձ դրսևորել ինչքան ընկերներ ունեմ եւ Շվեդիային ծանոթ եմ, այսինքն ինձ զգում եմ կարծես անգամ երբեմն որպես շվեդուհի։ Միևնույնն է, տարիների ընթացքում մեծանում էր այդ զգացողությունը, որ բայց կարծես թե ես երբեք այստեղ ինձ չեմ զգա որպես լիովին լիարժեք կամ գուցե քաղաքացի, քանի որ կար այդ զգացումը, որ ես այստեղ ժամանակավոր եմ, եւ այդ զգացումը տարիների ընթացքում մեծ-մեծ քայլերով մեծանում էր։ Այդպիսով 2019 թվականին ես որոշեցի, որ պետք է փորձեմ եւ Հայաստան մեկնեմ ոչ թե ուղակի զբոսնելու համար եւ ընկերներից հանդիպելու համար կամ տեսարժան վայրեր գնալու համար, այլ փորձեմ հասկանամ թե ինչպիսին այնտեղ կյանքը, այսինքն օրինակ եթե գնամ աշխատելու կամ որևէ նման աշխատանք անելու համար։ Եվ այդպիսով որոշեցի դիմել մի շվեդական կառույցի, որը կոչվում է Շվեդական ինստիտուտ եւ դա պետական կառույց է կարելի ասել եւ նրանց միջոցով հնարավորություն ստացա մեկն էլ Հայաստան եւ 1 ամիս հասարակություն առանց բռնության հասարակական կազմակերպությունում ունենալ հասարակական աշխատանք։ Այդ փորձառությունը իրականում շատ կարևոր էր իմ համար, քանի որ ես գնում էի կարծես թե աշխատանքի։ Շատ հետաքրքիր էր այդ process, այսինքն օրինակ տաքսիով կամ մետրոյով գնալ ինչ որտեղ, որտեղ քեզ սպասում են, որտեղ դու աշխատանքներ ունես անելու, որտեղ դու շփվում ես Հայաստանի հայերի հետ։ Դա իրոք հրաշալի փորձառություն էր իմ համար եւ կարծես թե ժամանակի ընթացքում գիտակցեցի, որ այո, իրոք ես կցանկանամ ապրել Հայաստանում եւ ոչ թե գալ այստեղ որպես զբոսաշրջիկ։ 2020 թվականին էր, երբ որ իմ ներգրավվածությունը հայկական հարցերի մեջ ավելի մեծացավ պատերազմի պատճառով։ Ասում եմ ցավով, քանի որ ի զարմանս ինձ բացում է, որ այն քաղաքը, որտեղ ես տեղափոխվել էի, Ուպսալա քաղաք, իմ ուսումը շարունակելու համար, այդտեղ իմ տնից մոտ 5 րոպե այն կողմ գտնվում էր Ուպսալայի հայկական մշակութային կենտրոնը, որի գոյության մասին անգամ ես չգիտեի։ Ես լսել էի, որ Ուպսալա քաղաքում կան հայկական միություններ, բայց նորից այդ հետաքրքրությունը չէր եղել, որ մտնեմ հենց համայնքային աշխատանքների մեջ քանի որ շատերիս մոտ կա թյուր ըմբռնում, թե ինչ է նշանակում համայնքային գործունեություն կամ համայնք ընդհանրապես։ Մենք կարծես չենք գիտակցում դրա կարևորությունը։ Միգուցե մինչև հենց 2020 թվականը։ Հենց պատերազմի օրերին էր, որ ես եւ իմ մոտ ընկերները որոշեցինք որևէ գործողություն անել, ցույցեր կազմակերպել, դրա համավակ կազմակերպել, որևէ բան անել, որպեսի Շվեդիան լսի մեզ եւ հասկանա, թե մեր հայրենիքում, Արցախում ինչ է կատարվում։ Եվ այդ օրվանից սկսած ուղակի աճեց այդ ներգրավվածությունը այս հարցերի մեջ եւ միության հարցերի մեջ, այսինքն հնարավորություն ստացա ճանաչել այնպիսի հրաշալի մարդկանց, ում հետ մինչ այսօր ես աշխատում եմ։ Երիտասարդների, նաեւ ավակ սերնդի ներկայացուցիչների, մարդկանց, որոնց իրոք շնորհակալ եմ, քանի որ իրոք ապացուցեցին, որ հայերս, անկախ թե մենք որտեղից ենք եւ ինչ կրթություն ունենք կամ ինչ աշխատանք ունենք, կարող ենք նստել եւ մեկ սեղանի շուրջ քննարկել հարցեր, որոնք շատ-շատ դժվար են եւ միասին արդյունքներ ստանալ խնդիրներ լուծելով։ Այդ ընթացքում այն հայերը, ովքեր ունեին տարբեր քաղաքական դիրքորոշումներ անգամ, կարողացան իրոք նույն այդ գործողությունները անել միասին։ Սա իմ համար ամենագեղեցիկ բանն էր, դա հենց այդ բռունցքն էր, որը տեսանելի էր բոլորիս համար, ամբողջ սփյուռքով։ Եվ իրոք Այդ ընթացքում ես հասկացա, թե ինչքան հպարտ եմ, որ ես հայ եմ եւ ինչքան դժվար է իրականում հայ լինելը։ Այդուհետ ստացա հնարավորություն համագործակցել եւ ճանաչել շվեդ-հայկական կոնս դասական կազմակերպության նախագահ եւ հիմնադիր Լուիզա Կոնստա Սարգսյանին, որի հետ շարունակվեց մեր աշխատանքը ամիսներ շարունակ եւ այժմ կլինի արդեն 1 տարուց ավել։ Պահում էի կապ Օքսալայի հայկական մշակութային կենտրոնի հետ եւ ընթացքում արդեն իս ընդգրվեցի Շվեդիայում հայկական միությունների համակարգող կենտրոնի մեջ։ Այն ընդգրկում է 17 հայկական միությունների եւ այդպիսով այդ միություններից ընտրվում են խորթի անդամներ, որոնք դառնում են հենց համակարգող կենտրոնի խորհրդի անդամներ։ Ես ընտրվեցի Կոնստա ՀԿ-ից եւ այդպիսով ընդլայնվեց այդ կապը տարբեր միությունների հայերի հետ եւ այդ կարևոր աշխատանքներ իրագործող մարդկանց հետ։ Դուք մասնակից եք Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրին, ինչպես նաև հետաքրքրված եք Իգորս ծրագրով, որոնք հայրենիք Սփյուռք կապերի յուրօրինակ նմուշ եւ օրինակ են, Անձամբ դուք ի՞նչ տեսլական ունեք հայրենիք-սփյուռք կապերի, ահա այսպիսի ծրագրերից բացի ի՞նչ պետք է անել վերածրագրավորելու, վերակարգավորելու, էլ առավել ամրապնդելու հայրենիք-սփյուռք կապերը։ Իմ կարծիքով կան 3 բաղադրիչներ, որոնք որոշում են, թե ինչպիսին կլինի քո գուցե կյանքը հա, որպես հայ։ Ինձ թվում է կարևոր է թե ընտանիքում ինչպիսի արժեքներ կան, եւ ինչպես են դրանք պահպանվում տարիների ընթացքում, արդյոք դրանք փոխվում են կամ մարում։ Երկրորդը իհարկե միջավայրն է, թե ինչպիսի միջավայրում ես դու ապրում, օրինակ կան հայկական դպրոցներ, թե ոչ։ Իմ դեպքում չկար։ Կան միություններ, որոնք ակտիվ են եւ որտեղ դու կարողանաս ընդգրկվել։ Իմ դեպքում <laughs> ոչ, մինչեւ վերջերս։ Եվ երրորդը գուցե իմ դեպքում ամենակարևորն էր ընտանիքից բացի, եւ դա հենց քո ձգտումն է եւ թե ինչ ես դու կարևորում քո համար որպես անձ։ Ու տարիների ընթացքում այդ կապը պահելով Հայաստանի հետ, քո ընկերների հետ կամ մարդկանց հետ, ում հետ դու շփվել ես, կամ ստեղծել նոր կապեր, հետաքրքրված լինել, թե ինչ է տեղի ունենում երկրում։ Դու կարծես թե արդեն գիտես, օրինակ, Երևանում ինչ փոփոխություններ են կատարվում կամ Արցախում ինչ նոր մշակութային որևէ կոթող է բացվել եւ դա իրոք օգնում է որպեսզի դու զգաս որ դու չես կորցնում հայրենիքը կցանկանայի խոստովանել որ անգամ պատերազմի ընթացքում այս վերջին եւ նույնպես 2016 թվականին ես իրականում չէի գիտակցում ինչը նշանակում Արցախ քանի որ ես չէի եղել Արցախում ցանկությունը եղել էր բայց ուղղակի չէր ստացվել շատ տարօրինակ էր իմ համար թե հետագայում արդեն Արցախ գնալով, գնալուց հետո եւ ընթացքում հասկանալ, թե ինչ է նշանակում սիրել եւ կարոտել մի տեղ, որտեղ դու չես եղել եւ դրա համար պայքարել քո ձևով։ Ու դա էր գուցե հենց այն պահը, երբ որ ես հասկացա, թե ինչպիսի տարբեր մոտեցումներ կարող ենք մենք հայերս ունենալ Հայաստանի հանդեպ եւ Արցախի հանդեպ, քանի որ Հայաստանում ապրող հայրը չեն գիտակցում, թե ինչ տարբեր է մեր Սփյուռքը, այսինքն ինչպիսի տարբեր հայեր են ապրում Սփյուռքում եւ ինչ պատմություններ ունեն նրանք։ Կան հայեր, ովքեր գուցե Պարսկաստանում են ապրել իրենց նախնիները օրինակ 300 տարի առաջ տեղափոխվել են Պարսկաստան եւ մինչ օրս նրանք հայերեն են խոսում եւ հայերեն ազգանուններ ունեն։ Դա օրինակ մի տեսակն է Սփյուռքում ապրող հայի։ Կան հայեր, ովքեր գուցե վերջերս են իմացել, որ նրանց պապիկը օրինակ հայ է։ Այսպեսով ուղղակի ուզում ասել, որ Սփյուռքում իրոք ապրում են շատ տարբեր հայեր, շատ տարբեր ճակատագրերով եւ տարբեր պատկերացումներով, եւ ճիշտ չեմ համարի ասել, թե ինչպես պետք է նրանք <laughs> ապրեն իրենց կյանքը, բայց հուսով եմ եւ ինչ որտեղ էլ համոզված եմ, որ 2020 թվականի ընթացքում շատերիս մոտ բացրացավ այդ գիտակցությունը, որ մենք պետք է ավելին անենք եւ մենք պետք է ավելին գրկված լինենք մեր հայրենիքի հարցերում եւ ուղղակի պետք է փորձել գտնել այդ ճանապարհները, որպեսզի իրար հետ կապ պահպանելը ստացվի Սփյուռքում եւ Հայաստանում։ Ինչը վերաբերում է Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրին եւ նաեւ Իգոր ծրագրին, ես կարող եմ միայն ողջունել, որ կան նման ծրագրեր երիտասարդների համար, որպեսզի մասնակցեն եւ ներգրաված լինեն Հայաստան Սփյուռք Արցախ հարաբերությունների ամրապնդման գործընթացներում, հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր որ որոշակի աշխատանքներ տանում են համանքային կյանքի ակտիվացման Ալեքսանովն հայկական շահերի պաշտպանության ուղղությամբ եւ որևէ կարողություն ունեն ձևավորելու այդ հայ երիտասարդների դինամիկ ցանցը, որպեսզի աշխարհի տարբեր համայնքներից թուրքայ երիտասարդների ընդգրկվածությունը ավելի մեծանա կցանկանայիք վերադառնալ հայրենիք եւ ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ հայրենադարձության համար, գիտակցում եք այն դժվարությունները, տեղյակ եք այն դժվարություններին, խնդիրներին, խոչընդոտներին, որոնք առկա են հայրենիք վերադառնալու պարագայում։ Գարտիկով հայրենասիրությունը ընդհանրապես գործնական երևույթ է եւ դա պետք է ցույց տալ, այսինքն գործողություններով։ Այս վերջի տարիների ընթացքում, ինչպես արդեն իսկ պատմեցի, ես փորձել եմ իմ համար հասկանալ եւ ճշտել դա արդյոք ես պատրաստ եմ հայրենադարձելուն եւ ինչպիսի հնարավորություններ կկարողանամ ինչ տեղափոխվելը ստեղծել ինձ համար, որպեսզի պատրաստ լինեմ այդ մեծ փոփոխությանը։ Եվ տարիների ընթացքում լինելով համայնքում ներգրաված եւ Հայաստանում աշխատանքային որոշակի փոքրիկ փորձ ստանալով, ես հասկացա, որ Այո, պատրաստ եմ հայրենդարձվելուն և դա իմ ամենամեծ ցանկությունն է։ Դա, իհարկե, ասում եմ գիտակցելով այն դժվարությունները, որոնք կսպասեն ինձ Հայաստանում և որոնք կան Հայաստանում և Արցախում բնակվող մարդկանց համար։ Նպատակ եմ դրել, որ կարողանամ այդ երազանքը կատարել մոտակա 2-3 տարիների ընթացքում։ Իմ ցանկությունը կլիներ, իհարկե, որպեսզի հնարավորինս շատ հայեր կարողանային հնարավորություն ունենային եւ ցանկություն ունենային հայրենադարձվելու, բայց գիտակցելով, որ դա այնպիսի բան չէ, որը կարող է տեղի ունենալ մեկ օրում կամ այնպիսի բան չէ, որը բոլորի համար է։ Իմ մեծ ցանկությունն է, որպեսզի հնարավորինս շատ հայեր կարողանան տեսնել իրենց հայկական շահերի պաշտպանության ուղղությամբ տարված աշխատանքների մեջ այդ ժամանակ արդեն իսկ մեր արդեն իսկ ընդգրկված մարդկանց պատասխանատվությունն է, որպեսի այդ հերվում, հա, կանգնած հայերին ընդգրկել այս աշխատանքների մեջ, ցույց տալ, որ նրանց ասելիքը կարևոր է եւ նրանց աշխատանքը ամենակարևորն է։ Արցախյան երրորդ պատերազմից հետո եք եղել Արցախում։ Մինչ այդ կապ ունեի՞ք Արցախի հետ ինչ-որ ծրագրերով կամ եղել էիք մինչ այդ Արցախում եւ արցախյան այցելությունից հետո ինչ զգացողություններով վերադարձաք, ի՞նչն էր ձեզ տպավորել։ Իհարկե պլանավորում եմ այցելել Արցախ եւ արդեն իսկ չեմ էլ պատկերացնում գալ Հայաստան առանց Արցախը տեսնելու եւ այդտեղ իսկ արդեն ձեր բերած որոշակի ծանոթությունների շնորհիվ ավելի խորացնել իմ կապը Արցախի հետ, գուցե գալ որևէ աշխատանք անելու համար։ Կարծում եմ, որ եկող ամիսների ընթացքում դա արդեն իսկ բարձ կլինի, բայց Արցախը իրոք իմ սիրտը մտավ մի ուրիշ ձև այս վերջին ճանապարհության ընթացքում, քանի որ իրոք գիտակցեցի թե ինչ է նշանակում հայրենիք եւ ինչքան բախտավոր ենք մենք, որ ունենք Պաստորեն Հայաստան եւ Արցախ։ Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի շրջանակներում մենք հնարավորություն ստացանք հանդիպել Արցախում գործող պայծառ երիտասարդների, ովքեր մեզ պատում էին իրենց գործունեությունների մասին, ամեն մեկը տարբեր ոլորտից էր եւ Իրականում ես ինքս ուղղակի համոզվեցի, թե ինչպիսի հպարտ եւ խելացի երիտասարդներ ունենք մենք Արցախում, ու կարծում եմ ավելի շատ հասկացա, թե ես ինքս ինչպիսի կարիք ունեմ իրենց նման մարդկանց իմ կյանքում։ Ու դրանից հետո եղել են որոշակի դրվագներ, երբ ես ինքս ինձ գտել եմ համակարգչի դիմաց նստած եւ փորձել եմ հասկանալ թե ինչպիսի աշխատանքներ կան Արցախում վերադառնալիս դա իրոք մեծ պատիվ կլիներ, եթե ես հնարավորություն ստանայի աշխատել եւ ապրել անգամ Արցախում։ Հարգելի Ինեսա, Արցախի հանրային ռադիոյի հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի շրջանակներում մեր բոլոր զրուցակիցները հնարավորություն են ունենում իրենց խոսքով դիմել բոլոր նրանց, ովքեր մեր եթերով եւ համացանցային հարթակների միջոցով հնարավորություն ունեն լսելու մեր հաղորդումները։ Շատ շնորհակալություն ձեզ, հարգելի Վան, այս հնարավորությունը ձեռելու համար։ Ես կցանկանայի ողջունել ընդունել արցախցիներին եւ հատկապես այն մարդկանց, ում ես հանդիպեցի անցած տարի։ Ես անհամբեր սպասում եմ վերադառնալ Արցախ։ Շնորհակալություն բոլոր արցախցիներին, ովքեր շարունակում են ապրել եւ ստեղծել Արցախում։ Երբ ես 2008 թվականին տեղափոխվեցի Շվեդիա, Հայաստանում կարծես իմ մի կեսը ինձ ասեր՝ «Բարով գնաս», բայց ես մնում եմ։ Եվ ամեն անգամ, երբ որ ես վերադառնում եմ Հայաստան, ավելի ու ավելի եմ զգում, որ այդ կեսը միանում է ինձ եւ ես դառնում եմ մեկը, մի ամբողջություն։ Հայրենիքից ավելի լավ տեղ չկա։ Հարգելի ռադիո լսողներ, հայկական ֆենոմենի զրուցակիցն էր շվեդաբնակ մեր հայրենակցուհի Շվեդիայում Սփյուռքի երիտասարդ դեսպան ծրագրի մասնակից Ինեսա Ռուբինյանը ավարտին մտեցավ հայկական ֆենոմեն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, խոսափողի մոտ էր հեղինակ եւ վարող Վան Նովիկովը։ Կհանդիպենք